Və bu hüquqları insana nə İslamdan qabaq, nə də İslamdan sonra da verilməyib. Bu hüquqlarda da həmçinin məsələm sallallar xüsusən qadının hüquqi və qadının hüququ yüksəkdir İslamda və xüsusən də fikri verir ki, bu hüquqlar o vaxt deyilmişdir ki, o hüquqlar yox idi. Yəni, hələ ən birinci qadın hüquqlarına İslam danışır. Və xüsusən də İslam gəlməmişdən qabaq biz fikirli qadının haqlarına demək olar ki, yox idi. Ona belə adi bir əşya kimi baxırdılar. Onu istəməzdilər, doğulmağın və s. Hətta əgər eşitsələr ki, doğulur, bir qız doğulur, o saat istəmirdilər, ikrah ki, yaranırdı. Allah s.ə.v. buyurur, وَإِذَا بُشِّرَ أَحَدُهُمْ بِالْأُنْتَى ظَلَّ وَجْهُهُ مُسْوَدًا وَهُوَ كَظِيمٌ Nəhl surəsi 58-ci ayə. Allah qala buyurur bu ayədə, əgər onlardan biri müjdələnsəydi ki, və sənin qızın olub, görərdir ki, üzləri qaralır və qədərli halda oldular. İstəməzdilər. Və həmçinin hüquqları da yox idi. Və bu da Allah subhanətələ bu ayəni qeyri yerdə nəhl 58-i <clears throat> müşriklərin səfirliklərindən dediyidir. Cümüşüqlər deyirdilər ki, Allahın mələklər Allahın qızlarıdır. Allah subhanətələ bu ayədən sonra deyir ki, bunlar özləri qız istəmirlər və Allaha qız nisbət edirlər. Nəşkin əxranilər deyirlər ki, e, deyirlər ki dindarlar xüsusən evlənmək olmaz, övlad olmaz. Amma buna baxmayaraq, deyirlər ki, Allahın övladı var. bu səfirlikdən başqa bir şey deyil və ziddiyat. Və həmçinin necə görürsən, müşriklər də həmçinin. Ona görə qadınlar işləmətdilər və hüquqlar da yox idi. Və İslam gəldi və adını yenə hökum verdi və hər bir şeyin öz yerini göstərdi. Və kifayət ki, biz qadın hüquqlarına baxan Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem Necə xüsusən zövcələrlə münasibətdə edin. Və Peyğəmbər sallallahu aleyhi sələmin yolundan biz gördük ki, qadınlara çox hörmət edirdi. Onlarla yaxşı davranırdı. Onlar təəccübləyirdi daimən. Onların xəfilətlərindən verilirdi. Qadar şiyyətlərindən. Əbu Musa Ləşəri, radiyallahu anh, buyurur, Kişilərdən çoxları kamilləşib. Kişilərdən çoxları kamilləşib. Amma qadınlardan Asiyə, yəni Fironun yoldaşından və İmran qızı Məryəmdən başqa kamilləşən olmayıb. Və Ayşənin fəziləti başqa qadınlarla münasibətdə sərib, sərib taamının başqa taamların içində fərqidir. Yəni sərib taamın adı idi, xoşlayırdı Allah sağını, yeməyi. Və Peyğəmbər Fatih Ayşə radiyallahu anh tərifləyir və deyir ki, Ayşənin misalı başqa qanunlarla elədir ki, o taamdır başqa taamların içində. Ən gözəli, ən lezətlisi. Buxarı Müslim rivayət edir. Və bunu göstərir ki, qadını tərifləmək lazımdır, yaxşı sözlər demək lazımdır. Həmçinin mühtərim müsəlmanlar Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem yolundan onların gözəlliklərindən bəzi gözəl xüsusiyyətlərinə etiraf eləmək lazımdır. Öz görür Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem hətta onların gözəlliyindən hətta vəfatından sonra danışardı. Xüsusən də o vaxt Xədicəni tərifləyəndə Ayşə qeyrətindən dillənəcək fərmən qadındır. Və bir gün Ayşə radiyallahu anhə eşidəndə ki, təqdir Xədicənin, Peyğəmbər salsın dedi ki, elə bir ki, dünyada başqa qadın yoxdur. Xədicəni təqdirsən. Və Peyğəmbər salsın Ayşə radiyallahu anhə bir mövlən altına, bir də o belə idi, belə idi və onlar övlad olmuşdu mənim üçün. Buxarə rivayət edir. Fikir verirsən, Peyğəmbər salasını qiymət verir. Zövcəsi hətta ölür və lakin onun gözəlliyindən danışır. Onu tərifləyir və deyir ki, övlad verir. Yəni, övlad dünyaya getirir. Allah izni ilə. Bu da təqdirə layiqdir, hörmətə layiqdir. Xüsusən də yoldaşın e, dünyaya gətirdiyinə görə övladları, övladları ona ailəcə buna görə hörmətləməlisən. Buxarə rivayət Her şey mesela Müslümanlar. Xəlifənin fəziləti çox idi. Peyğəmbər sallallahu aleyhi başqa hədisdə buyurur ki, əksər qadınlardan qeyd edilir başqa hədisdə və Asiyanın Məryəmi qeyd ediləndən sonra deyir ki, Xədicə və Fatıma radiyallahu anh. Və ən birinci İslamı qəbul edənlərdən idi Xədicə. Daha doğrusu hələ ən birinci İslamı Peyğəmbərdən sonra sallallahu aleyhi sələm Musalar ən birinci İslamı qabul gəlir idi. O idi. Və bəzən görsən, yersiz heç mənasız mübahisələr eləyəndə, gedəndə, deyir, hansı birinci İslamı qabul edir? Əli yoxsa Abu Bakır? Görsən, mübahisə edir saatlarla. Əli olsun deyirsə Abu Bakır. Gör olsun Abu Bakır və ya Əli, nə olsun? Lan Əli olsun. Nə oldu? Və ya Əbu Bakr oğlu nə oldu? Və lakin onlardan da qabaq İslam qabı nə olur? Hədikə. Peyğəmbər İslam sözü istəyir. Həmçin, məhzələm səhəməllər, xüsusən dəvətin əvləndə, əvləndə, çətin vaxtlarında Peyğəmbər sahasının yanında idi, kömək edirdi ona. Onun malına dəvətə sərf olunurdu. Və s. və s. Ona da Peyğəmbər salsınmalı. Həmçin Peyğəmbər salsın yolundan mühtərəm sanırlar. Peyğəmbər salsın yolundan yaxşı cəhətlərini fikir ver qadının yoldaşının və daima pis cəhətlərini fikir vermə, onların üstünü sayma. Yaxşı cəhətlərin üstünü say. Sənin ki, çox cəhətləri var. Yaxşı cəhətlərdə, pis cəhətlərdə və lakin sən daima yaxşı cəhətlərinə fikir ver. Ədəbindən, gözəlliyindən, evdə təmizliyinə, övladların, övladlara baxmağına, sənə baxmağına və s. və s. Ona görə onu təriflə. Onu təriflə. O bəzi xoşu gəlməz müasələri qaldırma, şütmə. Çünki elə bir adam yoxdur, onun müasələr olmasın. Hətta sənin özündə də. Ona görə çalış, hər şey yoldaşının yaxşı cəhətlərini irəli sür. Bir cəhətlərinə fikir vermə. Peyğəmbər salsın buyurur ki, əgər xoşlamayan bir şeylər varsa onda, və lakin bilginən ki, həmçinin xoşlayan şeylər də var onda. Musulmanlar kimi. Həmçin qulaq as, bəzən fikir ver danışılma. Lab o danışır yerində olmasa da, lab o danışır təkrar olsa da, görürsən yeri təkrarlayır, Lakin yenə fikir verir dua üstünə. Vaxtı ilə üzünə. Sözünə fikir verir. Qoç göç insan o sayırsan. Belə başa düşmə yanır. Belə narazılıq olmur. Və s. və s. Təəssüf məsələn müsəlmanlar necə dedik, Peygamber zaten bugün onlar idi. Qulaq atmaq, məşvərə eləmək, hətta hərdən hərdən məşvərə elə. Deyirlər, nə fikirləşsən bu barədə? qoy görsün ki, sən o sahibsən. Əgər altda biraz hərəkət edəsən, tərifimizdə kifayət dolar. Vacib deyil ki, birinci tərifləmək. Atçıya biraz hərəkət edəcək görüşün, Allah maşallah, kifayətdir. Sənə yaxşı baxacaq və sənə daha çox istəyəcək və s. və s. Həmçin, məsələn, insanlar xüsusən danışanda fikirli, üzrə baxçınan təriflər, Buna görə ağzına, buna danışsan, buna sözlər danışsan, laf o sözlər səni gülüş gəlsə də, çalış səbir və onunla yaxşı davran. Və həmçinin Peyğəmbər səhəsi yolundan əhl-i beytinə, hətta Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm əhl-i beytinin alətinə yaxşı davranırdı. Əhl-i beytinin alətinə yaxşı davranırdı. Necə gəlir ki, qoyun kəsəndə əhl-i beytinə göndərdi. Hətta xədirdən, Hadice radiyallahu anh'ın ömrünün anası vefat eləmişdi Allah kim heyvan e, kəsəndə on doğumları üçün əkli buyurdu. Fikir verirsən, Buxari, Müslim, hətta Ayşə radiyallahu anh'a bir gün yenə ehtiyat elədi bunu görüb heyrətindən və dedi ki, vallahi onun sevgisini Allah falan məruzlandırır. Yəni, onun sevdiyinə görə deyir. Buxari, Müslim rivayət edir. Ona görə Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve selləm ayrıca Abu Bakrla Öməri ayrıca hörmət edirdi. Çünki Peyğəmbər hafızca özələrin ataları idi. Əsasən, Ayşənin atası Abu Bakr idi, Hafsənin atası ona. Yəni, Peyğəmbər sallallahu Abu Bakr Peyğəmbər sallallahu atasıdır. Ömər Peyğəmbər sallallahu atasıdır. Osman Peyğəmbər sallallahu kürəkənidir. Osman iki dənizini verir. Bilallər sonra birini də verib, sonra o da öldü, dedi ki, Peyğəmbər üçüncü də olsun və Osman. Əli də yalan və onun kürəkəni idi. Sonra Əli qızını verdi Ömərə, Ömər e, Əli ibn e, Əbi Talibin radiyallahu kürəkəni idi, Əli ibn Əbi Talib Ömərin qaynıqası. Laf kibrəsəniz yaxın idi, onunla Ali idilər. Ona yükümsə düşək, yox. Ömər çıxdı belə, baxdı Əliyə, dedi ki, sən düzdə ölsən və sahib olan sınavıldır. Deməli, məsələn, müsəlmanlar, həmçinin Peyğəmbər sallallahu aleyhi ve sellem qadınlara diqqətli olmağa, olan yaşda olmağa, hətta vədə həcində dedik. Vədə həcində xüsbədə ayrıca olarkən yer ayırdı və buyurdu ki, Təttəqullah üçün neçə, yəni qadınlar yaşıran Allahdan qorxun, olan haqqını saxlamayın. Və ona görə, görünə qədər xətalar yolu veririk. fikir vermirik, bir şey oldu, yaxşı danışmırıq, dəlik danışırıq, hərdən görsən söhürsən, hərdən görsən vurursan, baxmayaraq vurmağa icazə verilir. Və lakin nə var? və ne tür? Və ya nə oldu? Bir dənə şey xoşuna gəlmədi, o saat talaq və s. və s. Bunlar xətadır, yanaşlar. Aileyle ciddi olma lazımdır. Meseleye ciddi bakma lazımdır. Yanaşma. Bu oyuncaq değil. Allah subhanahu görünə buyurur. Allah subhanahu buyurur. فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ حَافِظَاتٌ لِلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللّٰهِ Ayet. Bu ayda Allah Subhanahu Nisa surəsində 34, 35-ci ayələrdə bu barədə toxunur. O buyurur ki, salih qadınlardan danışır. Salih qadın kimdir? Hansıdır? O ki, Allaha itaat eləyər, ərinə, ərinə itaat eləyər, həmçinin ərinin haqlarını ödəyər, həmçinin namusunu qoruyar, həmçinin malını qoruyar, öz şərəfini qoruyar, xüsusən əli, əli olmayan da evinin şeyini qoruyar və s. Və bu salih qanun budur. Rasulullah Allah buyurur, وَلَا تَخَافُونَ نُفُوزَهُمْ فَعِذُوهُمْ Əgər siz nəsə görsəz, onda eyb. Onu o saat döymək və ya nəsə talaq o saat çıxma lazımdır və ya söymək buyurur ki, əgər nəsə görsəz, faizuhum, nəsiyyət edin ona, danışın birinci. Fikir Allah subhanətlə mərhələlər toxunur. Necə sən bir şey gördün, onu müalicə eləməlisən. Xüsusən həyat yoldaşından. Birinci deyil, danışın ona, başa sal. faydukun. Bir müddet başlanından sonra görüşen düzelmir. Fəhcuruhun sonra dediği gibi terkin onu. Yani biraz soğuk ol. Alacağını kes. Yeri var. Bir müddet danışma. Yani danışma olduğunu diyor, salam zorluyor, heç nə, sus gələn yox. Sadəcə yaxşı bir müddət Bir müddət sözü çölgün onunla, qoyca olsun ki, izmirsən. Bəlkə düzəldir. Əgər ondan sonra dərs almasa, vadrib olunun. Qoyginə. Lakin qoygun olduğunu deyil. Necə kişidən kişi dalaşır, hələ düşmür qadın üstünə. Vurmaq necə gəldi, hara gəldi, təhqir eləmək, atanasının da günahı var, atanasının da nəslinin. Bunlar hamısı xətalı qardaşlar və Peyğəmbər salsı yolu deyil və əksinə böyük günahlar qatarsan. Düzdür, vurmaq, nə ki, kişi öz yoldaşım, həmçinin öz övladım, müəllimə tələbəni vurmaq olar, lakin bu qaydası var. Elə yerləri vurur ki, yumuşaq olsun, həmçinin zədə vurma günə və s. Bu da tərbiyə təhsindən, hələ belə yox, ki, qəsəblənirsən və s. yox, tərbiləndirmək, Burada tərbiyələndirmə məqsəd gedir. O mərhələlərdən sonra əgər görsün ki, bu da fayda vermədi, onda Allah subhanətlə buyurur ki, وَضْرِبُهُمْ فِينْ أَطَعْكُمْ فَاِنْ اَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُ عَلَيْهِنَ سَبِيلًا Əgər bundan sonra düzəlsək, onu da gəlməyin dalınca. Allah belə yaxşılaşdırın. Və lakin və lakin Yəni, İnna Allah kən aliyyən kəbirə və sonra 35-ci ayda buyurur ki, və in xiftum şiqaqa beynihimə fəbəətu həkəmən min əhlihi və həkəmən min əhlihə. İn yuridə islahən, yuvafiq illəhu beynəhumə, İnna Allah kən aliyyən xəbirə. Nisa surəsi 34-35-ci ayələr bunlar. Deyir ki, lakin görsün ki, bunun faydası olmadı və görsün ki, artıq ayrılığa gedir Onda nə deyir? Onda Allah Subhanahu buyurur ki, hə, sizə öz tərəfindən hə, o tərəfdə ağsaqqallar gəlsin. Çünki ağsaqqallar yaşlılar, bunlar təcrübədirlər, bunlar bəlkə yol danışıqlar getdi, bəlkə halı düzəldi. Ki, görsən, necə əvaz, əvaz nədir? Necə Allah Subhanahu bir məsələni necə müalicə getirər? Aşıqqalar gəlir, bunu şey, e, İbn Abbaslarına xavar etməli demişdi. Xavar etməmiş, söhbətim Allahındır. Bəs Adam hökm verə bilməz. İbn Abbas radiyallahu anhuma bu ayə getirmişdi. Onlar içində isə bu ayə. O aşağıda deyir ki, əgər gördünüz xeyri yoxdur, onda həm kişi öz tərəfindən, qadın öz tərəfindən hakim seçsinlər. Onda susdular. Ona görə bir nefsi qayıtdı. Lakin o bədbəxtləri, o səkizlər qayıtmadı. Çünki başa düşmürdülər, dərgah bağlı idi və əlinə bir talib olan e, nöqtəsini qoydu tam olmasalar. Deməli, Allah s.ə.q. qocalar, saqqalar gəlir və onlar da danışırlar. Ondan sonra ya görürsən əlaqələr düzəlir, düzəlir, ya da görürsən talağa yol gedir. Və talaq və onda, əgər görsən, və onda artıq yer verməzsən talağa. Nə qardaş, bu məsələ ciddidir və çalış əzab vermə yenə, əziyyət vermə ona, fikir ver. Necə xutbədə qeyd olundu, o Peyğəmbər sallallahu yolu necə idi? yaxşı davranan günə və çalış ürəyin sındırma günə və açıq baxsan onlara kifayətdir. Hətta fikir və şəriyyət gör necə yalan ən böyük günahlardandır, lakin şəriyyət sənə icazı verib yoldaşına yalan danışırsan. Düzü yalan danışıq olmuyor, ölsən gecə üzrünə gəlib danışqına. Yox, yəni etsən yenə ki, məsələn, sən gedərsən dünyada, Görsən yemək xoşuna gəlmir. Lakin deyirəm, sənin üçün dünyada düşünən yoxdur. Nə gözəldir? Bir şey almasan ucuz, yenə baxalmışam. Biraz üstünə qoy, yenə qoy sən çox istəsin. Və s. və s. Fikirlə şəriyyət icazə verir, sən yalan danışma, lakin tərqli var və bunun da məqsədi var. Onun qəlbini almaq üçün və s. Və Peyğəmbər s.ə.v buyurur ki, ən yaxşı kişi odur ki, öz əhl-i beytindən yaxşı davranan və mən də öz əhl-i beytindən yaxşı davranan. Allah Subhanahu özü işin faydalardan etsin. Allah Subhanahu özü e, Allah Subhanahu siz Peyğəmbər sallallahu yoluna gedənlərdən etsin. Allah Subhanahu Allah Subhanahu xalqımıza idarə versin. Allah Subhanahu qardaşlar kimi müsəlmanlar ki, xəstədir Allah ya şifa ver. Cəzalı müsəlmanlar ki, ölürlər, ölürlər. Onlar bağışla. Onları ki qiyamət günü müsəlmanın ağ üstünə Yarabb, həmçinin ölkəmizə, həmçinin müsəlman ölkəmizdən, baladan qoruyur. Və həmçinin Yarabb, fitnədən, ləhnindən qoruyur. أقول هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب أستغفروه إنه هو الغفور الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون فاذكروا الله أكبر والله يعلم ما تصنعون وأقيموا الصلاة